Pa smo spominjali tawaf i sa'i i kraćenje kose. I to su tri osnovna elementa koja se obavljaju pri umri. U ome vremenu je obično bivaju već u onih prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. To je znači onih deset dana prije Kurban Bajrama. Tih deset dana ima posebnu odliku kod uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala i u tome kontekstu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao kako svoju hadisu Ibn Abbasa koga bileže Buharija i Muslim nema Allahu te barake wa ta'ala dražih dana i nema dijela koje se može učiniti da je Allahu draže od onoga koje se učini u ovih deset dana. Pa skazali ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallame Zar ni džihad na Allahovom putu, o Allahov poslaniče, zar ni borba na Allahovom putu? Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame Ne, ni džihad na Allahovom putu osim osim čovjeka koji iziđe na svome konju i sa svojim imetkom, pa se bori na Allahovom putu, pa se ne vrati niti on, niti njegov imetak. Znači, samo ta vrsta džihada je bolja od onih dijela koja se čine u ovih deset dana Zulhidžeta. To se tiče dijela u ome vremenu, lijepo je da se čine dijela općenito koja su od dobročinstva. Bilo da se radi o postu, o sedaki, o učenju Kur'ana, dobrom namazu i tako dalje. Bilo šta šta je dobročinstvo. Što se tiče posta, Ajša radijallahu ta'ala anha kaže, kako vidiš ima muslim, nisam vidjela poslanika sallallahu alaihi wasallam nikada da je postio ovih deset dana. No međutim, Ajša to nije znala radijallahu ta'ala anha. Ali prenose druge žene poslanika sallallahu alaihi wasallam kako se navodi u nesajinoj zbirci hadisa da je poslanik sallallahu alaihi wasallam postio te dane. I znači sunnet je da se poste. I kada ne bi bilo ovoga hadisa, mi imamo opći hadis, dobro djelo a post je među najvrijednijim dobrim dijelima. Pa bilo bilo znači čovjeku lijepo i poželjno i pohvalno da posti u ovim, u ovim vremenima. I ovo je naročito, naročito za one koji nisu na hađu. Jer čovjek kada je na hađu možda gužva, ga iscrpi i tako dalje, pa da bi bio spreman i da bi se pripremio za obrede, možda mu je ponekad bolje da ne posti, no međutim, onima koji nisu na hađu, lijepo je da poste ove dane i da čine što više dobročinstva i što više dobrih dijela. Kada je šeho l'Islam ibn Taymije, radijallahu ta'ala anhu, ili rahimehullah, pitan o tome da li je bolje kod Allaha dobro dijelo učinjeno u ovih prvih deset dana ili da li je ovih prvih deset dana općenito, da li su bolji od zadnjih deset dana mjeseca Ramazana. Kazao je prvih deset dana Zulhidžeta dani kao dani su bolji od zadnjih deset dana na mjeseca Ramazana. A zadnjih deset ramazanskih noći je bolji, su bolje od prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Pa su ramazanske noći bolje, a dani mjeseca Zulhidžeta su bolji. Ovo je znači jedna odlika mjeseca Zulhidžeta i sigurno jedna idealna jedinstvena prilika da čovjek znači zaradi Allahu te barak i otala milost i da uradi znači dobra djela. Kada čovjek ili kada hađija obavi obrede umre, skinuće svoje ihrame. Onaj koji je bio mu temetije, skinuće svoje ihrame i obući će svoju normalnu odjeću. I sve što mu je bilo zabranjeno prije, kada je obukao ihrame, sada mu se dozvoljava. Sve mu je dozvoljeno. Pa mu je dozvoljeno da krati svoju kosu, da krati svoje nokte, da sklopi bračni ugovor, dozvoljeno mu je, dozvoljeno mu je njegova supruga i sve ono što mu nije, nije bilo znači dozvoljeno dok je bio u ihramu. Sve mu se dozvoljava jer on više nije šta? Muhrim. Nije više u ihramu. I tako će hadžija ostati sve do osmog dana Zulhidžeta koji se zove Jeumu Teruje. Jeumu Teruje osmi dan Zulhidžeta kada će obući ponovo ihrame lijepo se istuširati, možda skratiti nokte, ukloniti neprijatnosti sa svoga tijela i nakon toga oblači ponovo i nije ti i hrame. Nije ti hrame i nije ti hađ. Nije ti obavljanje hađa. Jer je prvi put mu temetija, nije ti samo umru. A sada nije ti i hađ. I obući će i hrame u mjestu gdje je odsjeo. Bilo da je to hotel ili kuća, ili šator, nije bitno gdje se nalazi, tu će obući i hrame i odatle će zanijetiti hrame i hađ. I zanijeti će ove i hrame prije nego što sunce bude u zenitu. Znači prije nastupa podnevskog vremena. To hađije obično rade već ujutro i onda polako već izlaze prema mini. A što se tiče onoga Karina, koji obavljao hađi umru zajedno, pa obrede umre spojio sa hađem, I što se tiče mufrida, onoga koji je obavljao samo hađ, oni ostaju na svojim hramima. Oni neće skidati hrame. Oni ostaju u svojim hramima. Pa zato kada neko vidi tamo čovjeka da je šestog ili petog ili sedmog dana u hramima, neka se ne čudi. Jer taj čovjek znači obavlja ili samo hađ ili obavlja hađ i umru skupa, a nije razvojio kao ovaj mutemetija, koji je li razvojio obrede, umre od obreda hađa. Kada iziđe hađija na minu, Tamo će klanjati podne i ikindiju i akšam i aciju skraćeno, a neće spajati. Znači, klanja podne na ikindiji dva rekiata. Klanja podne na mini dva rekiata. I klanja ikindiju na mini dva rekiata. I klanja akšam tri rekiata. I klanja jaciju četiri rekiata. Sve to na mini skraćeno, ali ne spaja. Jer je tako činio poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Znači, ne spaja se, spajanje biva gdje? Na Arefatu i na Muzdalifi. A ne biva, znači, na, ne biva na mini. Kada osvane zora, ili kada osvane tog devetog dana, klanja će sabah namaz i nakon toga, nakon znači što klanja sabah namaz i nakon što iziđe sunce, devetog dana ili dana Arefata, hađija se usmjerava prema Arefatu kreće znači prema Arfatu kako je učinio poslanik sallallahu alejhi ve selleme što ne je u hadisu koga bilježi imam muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu odlazi znači hađija nakon toga na Arefat stojanje na Arefatu i dan Arefata imaju brojne odlike jer je dan Arefata veliki dan dan čiji post briše grijehe iz prošle i naredne godine ko posti taj dan iskreno u ime Allaha te barake o ta'ala, taj mu njegov post briše znači grijehe koje je učinio u prošloj i koje će učiniti u narednoj godini. Allah zna najbolje da se ovo odnosi, na male grijehe. Pogledajte dan Ašure, Ašura koji je dan Musa a.s. A dan Arefata je dan Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa Dan Ašure briše samo koje grijehe? Prošle. Prošle od prošle godine. A dan Arefata i od prošle i od naredne. Kažu islamski učenjaci, budući da je Muhammed, naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, bolji od Musa i od ostalih poslanika, alaihim salavatullah, ežme'in, kažu učenjaci, potpuno je realno i objektivno da dan Arefata briše i prošle i buduće grijehe, a da dan Ašure briše samo prošle. I to je znači jedna isto od odlika poslanika sallallahu sallame i odlika ovoga, ovoga ummeta. Navodi se u jednom hadisu koga je vjerodostojnim ocjenio Šejh Albani da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao svojim ashabima o ljudi Malo prije mi je došao Džibril i obavijestio me da je Allah te barak je otala oprostio svima onima koji stoje na refatu i da je oprostio svima onima koji se nalaze na muzdalifi. Pa je kazao Omer radijallahu ta'ala anhu u Allahu poslaniče. Je li to samo nama ili svim ljudima? Je li to vredi samo za nas, ashabi ili za sve ljude? Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame vrijedi i kaže za vas i za sve ljude koji će doći nakon vas do sudnjega dana. Pa je kazao Omer radijallahu ta'ala anhu kaže kako je kako je lijepa i kako je velika Allahova dobrota i milost prema svojim robovima. Pa znači ovo vrijedi kako za ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme tako vrijedi za sve ljude koji dolaze nakon njega i njegovih ashaba do sudnjega dana. A u drugoj predaji koji bilježi Imam Ahmed ibn Hibban koja ispunjava uvjete Buhari i Muslima kako kaže Imam al-Hakim od Abu Hurajre se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Inna Allahe yubahi ahla arafatin Inna Allahe yubahi bi ahli arafatin ahla sama' فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da Allah te bareke ve taala da se ponosi i da se hvali sa ljudima koji stoje na refatu sa hadžijama pred stanovnicima nebesa pa im kaže pogledajte u moje robove kako su mi došli shu'than gubra došli su uprašeni i raščupani od puta, znači čovjek biva takav, pa ga put izmori, kosa njegova raščupana, uprašen od puta, no međutim, kaže, pogledajte kako su došli odazivajući se mojoj naredbi. U hadisu Ajše, koga biliži ima muslim i Nesaja, kaže se da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, nema ni jednog dana u kome Allah te barak je otala oslobodi više ljudi od vatre što je dan arefata. Pa se Allah te barak je otala približi njima hađijama, na dana refata, a potom se ponosi pred svojim melekima i kaže im šta hoće ovi ljudi. Šta hoće ovi ljudi? To hoće, jeli, znači, ima značenje, došli su da zasluže moj oprosti, da im ja oprostim. A u drugoj predaji kaže se išhedu melaiketi enni kad gafertu lehum. Kaže, o moji meleki, posjedočite da sam im ja oprostio. Ovo su samo neke odlike znači koje se navode u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme o vrijednosti o vrijednosti dana Arefat. Nakon što dođe hađija približi se Arefatu, prvo će doći kod Nemire. To je jedno mjesto koje je blizu Arefata. I tu će ostati dok sunce ne pređe, znači polovinu neba. Kada pređe sunce polovinu neba i kada nastupi podevsko vrijeme, znači on se, Hadžija se je zaputio nakon izlaska sunca prema Arefatu. I dolazi na Arefat pred nastup podnijskog vremena. Tu dolazi kod ne, Nemira, jedno mjesto, biva dok sunce ne pređe, znači zenit, dok ne nastupi podnijsko vrijeme i nakon toga odlazi jeli, na sami Arefat. Stajanje na Arefatu je rukn bez koga ne vrijedi hađa sastavni dio hađa bez koga ne vredi hađ. Zbog riječi poslanika sallallahu alaihi vseleme, el hađu arafa, hađi arefat. Znači sastavni dio rukn bez koga ne vrijedi onaj ko propusti arefat i staje na arefatu, ne vrijedi mu bilo šta drugo da učini. Ne vrijedi mu da zakolje žrtvu, niti to može nadomjestiti nekim drugim postupkom. Mora doći, znači, da boravi na arefatu. Na arefatu će hađije spojiti podne i ikindiju. Podne i ikindiju će spojiti klanjaju, klanjaju znači podne i ikindiju spojeno u podnevskom vremenu. U podnevskom vremenu. Uče jedan ezan i dva i kameta. I nema raziraženja među islamskim učenjacima o spajanju namaza na arefatu i muzdalifu. Svi su složni. Učenjaci četiri pravne škole i svi drugi se slažu, znači da će se tu spojiti podne sa ikindijom. Sunnet je imamu da na Arefatu održi jednu hutbu prije namaza. Održat će znači hutbu u kojoj će posjetiti ljude, poučiti obredima ili obredima hađa ili posjetiti znači na osnovne temeljne islamske vrijednosti. I ova je hutba sunnet kod većine islamskih učenjaka osim Malikija. Onaj ko stigne na Arefat čak i najkraći period prije izlaska zore, i nastupa zore, taj je stigo na refat. Znači, ne mora on stići posle podne. Kada bi čovjek zakasnio avionom, pa došao avionom u džedu posle ponoć, pa stigao na refat, imao takav prevoz da stigne na refat, znači do prije nastupa zore, taman i kraći vremenski period, on je stigao na arefat i stigao je da obavi hađ. Jer je poslanik s.a.v. rekao, me nedreke arafete, Qabla tulu il fejri edrek al hađ. Onaj ko stigne na refat prije zore, stigao je na hađ. Hađija može stojati na refatu gdje hoće, na kom hoće mjestu. Osim mjesta koje se zove Batno Arane. Batno Arane, to je mjesto na kome hađija ne može stojati. To mjesto pripada arefatu, istorijski, ali ne pripada šerijatski. Šerijatski se ne smatra da je od arefata, iako istorijski pripada samom arefatu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqifun." Kaže ja sam stao ovdje, a Arefa cijeli je za stajanje. Misli se da se boravi na njemu, ne da čovjek stoji, kada bi čovjek sjedio ili spavao na Arefatu, cijelo vrijeme prespavao, to se računa da je boravio, da je boravio na Arefatu i bilo bi znači ispravno, bio bi njegov boravak na Arefatu ispravan. Što se tiče penjanja na Džebelu Rahme, ima jedno brdo zove se brdo milosti, gdje se mnoge hađije penju, to nema nikakve osnove u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nema osnove. Znači, nego hađija boravi na svom mjestu, a penjati se na ovo brdo nije sunnet. Tako ako vidite nekoga da se penje negdje na brdo, znači, ne trebate to činiti jer to nije došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Lijepo je hađi da se okupa na taj dan. Jer je arefat dan skupljanja muslimana. Kao što je čovjek lijepo da se okupa petkom, za džumu ili na dan Bajrama, tako je lijepo da se okupa isto i kada stoji na refatu. Za ovo nema posebnog argumenta u sunnetu, no međutim uzimaju se opšti argumenti da je lijepo čovjeku, znači kada se muslimani okupljaju, da bude u najljepšem znači, izgledu. Pa znači je lijepo da se okupa i lijepo je također da čovjek bude na punoj čistoći, na taharetu, da ima znači abdest i da ne bude džunub na tome mjestu, jer je to posebno mjesto koje ima posebnu vrijednost, jer to čovjek znači dovi, Allahu te barek tala i čini ibadet, a činiti ibadet pod abdestom je puno, puno vrijednije. Što se tiče hađije i posta, on neće postiti na dan arefata, jer poslanik sallallahu alaihi wasallam nije postio na dan arefata. Nego poste na dan arefata svi mimo hađija, pa je hađiji bolje da ne posti. Ako bi postio, imao bi nagradu ali nagradu posta refata. A onaj ko ne posti ima nagradu sljeđenja sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa je to bolje. Pa je bolje hađi da ne posti, jednostavno iz razloga što na dana refata hađija čini i badete mnoge, treba mu snage i kuvata, a i pripremi se ujedno, ujedno za sutrašnji dan, to je dan Bajrama, kada ima najviše obreda. Kada ima znači najviše obreda i za, treba najviše snage znači za te obrede. Također je lijepo hađi da čini puno dova, da uči puno Kur'ana, da klanja dobrovoljne namaze, da donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da čini sve ono znači zašto će biti nagrađen kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Nakon što zađe sunce devetog dana Zulhidžeta ili dana Refata, kada zađe sunce, nastupi znači akšamsko vrijeme, krenuće hađija sa Refata. Kreće sa Refata i upućuje se ka Muzdalifi ali neće ništa klanjati na Arefatu. Nego znači, kada zađe sunce, kreće sa Arefata. Kada dođe na Muzdalifu, tu će klanjati Akšam i Jaciju spojeno u jacijskom vremenu. Jer ne može u stvari ni doći prije jacije nikako. To je danas skoro pa nemoguće. Iako ovaj, ova razdalina nije velika, svega nekoliko kilometara, ali ne može preći sigurno za ovo kratko vrijeme. Ponekad se zna desiti da hađije tek ujutro na sabah da stignu na muzdalifu. Pa znači kada dođe na muzdalifu, tamo će klanjati akšan i jaciju poeno. Vodi se jedan spor među islamskim učenjacima šta će uraditi onaj koji zakasni i dođe na muzdalifu ili nije još stigao na muzdalifu, a prošlo je pola noći. Kada će klanjati? jer je poznato mišljenje kod jednog dijela islamskih učenjaka da je jacija samo do pola noći. Zbog riječi Aisha radijallahu ta'ala anha da je poslanik s.a.v. rekao kako bilež ima muslim da je vrijeme jacijsko samo do pola noći. Šta će uraditi onaj ko zakasni? Kažu neki islamski učenjaci klanjaće u putu. Klanjaće u putu gdje da se našao, gdje god da se našao i spojit će akšam jaciju prije pola noći. Drugi kažu ne, odgodiće to Pa taman to bilo da klanja i na izvisni period prije sabaha. Znači on ima vremeno kada se klanjaju i vitri i tako dalje. I većina islamskih učenjaka smatra da se može jacija odgoditi do sabaha naročito ako ima razlog za to. Ako ima naročito razlog. U ovome slučaju jedni učenjaci kažu da će se klanjati gdje ga zatekne, a ako ne može, klanja će na jahalici svojoj, to jeste u prevoznom sredstvu u kome se nalazi. Neće znači odgađati vrijeme namaza do iza pola noći. Nakon što dođe znači na muzdelifu i klanja, akšemijaciju, ostaje tu do sabaha. Šta će raditi hađija? To već je dok boli na muzdali. Hoće li učiti Kur'an i klanjati i dovu činiti ili će spavati? Spavaći. Jer je tako činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa neće čovjek to veće ostati u ibadetu. Ako bi ostao, bit će nagrađen, ali mu je bolje da spava. Sljedeći Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer je To noć Bajrama i sutradan je dan Bajrama i ima puno obreda i trebamo puno snage i kuveta, znači da izdrži, da obavi sve te obrede koji ga čekaju. Kada će klanjati vitr? Nije spomenuto u hadisima kada je poslanik s.a.v. na taj dan klanjao vitr. Ali imamo opće hadise kada je čovjek može izabrati da li da klanja odmah nakon što spoji akšam jaci u jacijskom vremenu ili će odgoditi pa će ustati kratko prije sabah namaza, jer obično hađije moraju ustajati prije sabah namaza, pa možda i po saha dva, da bi se pripremili znači, za sabah namaz, jer je dosta svijeta tu prisutno, velike su gužve, nije ponekad jednostavno znači otići, obaviti prirodnu potrebu, uzeti abdest i tako dalje, pa treba puno vremena znači za te stvari, pa onda hađije ustaju ranije. U svakom slučaju, vitr se klanja znači kao i u bilo kom drugom danu. I neće se vitr namazi neće se ostavljati, znači vitr se ne ostavlja na hađu. Vitr se klanja na hađu i klanja se sabahski sunnet, isto tako. Ovo kada se bude boravilo na mini i na arefatu na drugim mjestima, negdje se klanja skraćeno, bez spajanja, negdje skraćeno sa spajanjem, u svakom slučaju ne klanjuju se sunneti osim sabahskog sunneta i osim, i osim vitra. Ovo su znači sunneti koji su vezani za obaveza namaza. Što se tiče dobrovnih sunneta, znači da čovjek klanja one na file, nema, nema nikakve znači, smetnje. Hadžija će dakle ostati na muzdelifi sve do sabaha. Klanja će sabah namaz i nakon toga ostaće još na muzdelifi sve dok se dobro ne rasvane. Dovit će ispominjati Allaha te barake je otala i zahvaljivati mu i veličiti ga. Kako kaže uzvišeni, fe iza je faddu min arafatin fezkuru Allahe indel meša'aril haram. A kada odete i krenete sa arefata, spominjite Allaha kod el mešaril haram. Šta je to? Ovaj mešaril haram, kažu neki islamski učenjaci da je to jedno brdo koje se nalazi na muzdalifi. Da je to jedno brdo koje se nalazi na muzdalifi. No, međutim, većina mufesira i učenjaci hadisa i istoričari kažu da je to cijela muzdalifa. Pa da čovjek, znači, može boraviti na cijelom muzdalifi i spomijati Allaha te barake o teala. I to je, inša Allah, ispravno mišljenje. Boravak na muzdalifi je vađib. Dakle, boravak na muzdelifi je važib po mišljenju većine islamskih učenjaka, osim šafijskih pravnika koji kažu da je sunnet. Zatim, nakon boravka, znači na muzdelifi, hađija se usmjerava prema mini. Usmjerava se prema mini prije izlaska, prije izlaska sunca. Kada dođe na minu, treba bacati kamenčiće. Kreće hađija sa muzdelife prije izlaska sunca. Hađija boravi na muzdelifi sve dok se dobro ne raspane. A kada se dobro rasvane, onda kreće sa muzdelife. Kreće prije izlaska sunca. I dolazi na minu. Neki islamski učenjaci ili veliki broj islamskih učenjaka kaže da će hađije uzimati kamenčiće sa muzdelife. Da će uzimati kamenčiće sa muzdelife. No međutim, za ovo ne postoji jasan argument o sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallame, već kažu učenjaci šafijske, i hanbelijske i hanefijske pravne škole da će to činiti hađija da ne bi taj dan zabavio se znači sa traženjem kamenčića kada dođe na minu prije samog bacanja kamenčića. Pa znači da već ima spremne kamenčiće kod sebe. No, međutim, za ovaj postupak uzimanja kamenčića sa muzdelife ne postoje jasni argumenti. Bolje kazati postoji argument koji ukazuje suprotno tome. Bileži ima Mahmed ibn Mađe ibn Hibban i Hakim sa ispravnim lancem prenosilaca od ibn Abasa u drugoj predaji od El Fadla ibn Abasa, njegovog brata znači, da mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ujutro na Bajram, dok se je nalazio na devi, kaže, dodaj mi kamenčiće. Kaže, fel teqattu lehu hasajat, vohije hasal hadf. Pa sam mu kaže dodao kamenčića koji su kao kamenčići oni koji se bacaju kada se ovako čovjek igra sa kamenčićima pa i baca sa prsta. A to se zove u arapskom el Khaz. A to su kamenčići koji su malo veći od bobe graha, a manji od lješnjaka. Tu negdje, neka veličina između. Pa nije ispravno da su kamenčići manji, jer ponekad neće stići na mjesto gdje trebaju kada se bace, a neće, ako su veći, mogu ozlijeti nekoga pa nije znači ispravno da se uzme ni manje ni veći jer je to mekru. Nego trebaju znači da budu negdje neka srednja ta veličina između znači veličine bobe graha i da budu manje od bobe lešnja. Kaže pa sam mu dodao i stavio ju njegovu ruku. Znači kamenčiće te veličine. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da poput ovih kamenčića bacajte poput ovih kamenčića bacajte i nemojte preterivati u svojoj vjeri, jer su uništeni prije vas oni koji su preterivali u svojoj vjeri. Znači njih je uništilo preterivanje u njihovoj vjeri. Ovdje vidimo da je Ibn Abbas ili El Fadl Ibn Abbas po drugoj predaji, da je rekao stavio sam na Bajram ujutro te kamenčiće u poslaniku u salosajem ruku pa je bacio i vikao poput ovih bacajte. Na što ovo ukazuje? Da je poslanik sallallahu alejhi ve tada nalazio gdje? Već kod kamenčića, nije bio na Muzdalifi, nego je došao sa Muzdalife na Minu gdje se bacaju kamenčići i tu tražio kamenčića. Zato, nakon što je spomenuo ovu predaju Ibnu Kudame u svom dijelu El Mugni, poznato dijelo hambelijskog fikha, kaže u okijane zalike bi Mina. A kaže, to se desilo na Mini. Da se je to desilo na Mini, da je poslanik Salosaleme tražio te kamenčiće. I ovako je Ibnu Ustajmin razumio ovaj hadis, a šeh Albani kaže, iz ovoga hadisa kaže, zaključujemo i nam hadis kaže, ukazuje da se to desilo na min. Znači nije hadis jasan 100%, ali se iz njega može zaključiti. Tako da čovjek ako sa bilo kog mjesta uzme kamenčiće, neće znači smetati, kako kaže ima Mahmed, ima Malik, ima Munzir, Ibnu Kudame, I to je mišljenje odabrao isto šehol islami Mutejmije u svojim fetvama u 26. tomu na 137. strani. Kaže da ne smeta da čovjek uzme sa bilo kog mjesta kamenčiće. Pa ako i ponese samo iz delife ne smeta, ako i uzme negdje u putu ne smeta, a ako i uzme također sa mine isto, inša Allah, neće smetati, jer hadis nije 100%, nije 100% jasan. Ali je jači argument on ima koji kažu onda da se uzma sa mine nego sa muzdelite. Na kraju ovoga hadisa je jedna jako bitna stvar. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao poput ovih kamenčića bacajte i nemojte preterivati u svojoj vjeri u istinu su propašteni oni prije vas koji su pretjerivali u svojoj vjeri. Pogledajte šta je preterivati u vjeri. Da čovjek uzme kamenčić veći nego što je uzeo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. To je preterivanje u vjeri i može čovjek zbog tog preterivanja biti uništen. Pa šta mislite onda kakva je stvar sa ljudima koji ne slijede ono što je kudi kamo preče i veće i obaveznije za slijedjenje od ovih stvari koje su također obavezne. Što je poslanik sa osam, na primjer, naredio, pa ljudi ne, ne čine. Ili što je zabranio, pa ljudi čine i slično tome. Ako je kod tog kamenčića pretjerivanje u vjeri, šta je onda sa mnogim drugim stvarima? Ovdje se postavlja jedno pitanje. Da li je dozvoljeno čovjeku da uzme kamenčiće koji su već bačeni? Neko je koristio, bacio kamenčiće, da li im je dozvoljeno da koriste kamenčiće? Da dođe na ono mjesto gdje se bacaju kamenčići i da ponovo uzme te kamenčiće da ih baci. Je li to, je li to dozvoljeno? Jer će možda neko kazati, ponio sam sedam kamenčića jedan mi ispao. I ja sam bio blizu onoga korita gdje padaju kamenčići. Pa sam mogao uzeti kamenčiće. Šta da radim? Islamski učinjaci se razilaze i spore po ovome pitanju. Pa kaže imam Šafija, Ibnu Hazm, Ibnu Usajmin i šejh Albani da je to dozvoljeno. Zato što ne postoji, ovo samo znači neki učinjaci koji to kažu, naravno ima i drugi. Kažu zato što ne postoji jasan argument koji to brani. I to je ljudima lakše i jednostavnije i ne opterećuju se time hađije. To je za njih jedna olakšica. A ne postoji dokaz da je zabranjeno, zbog čega da im mi branimo? Dok kaže s druge strane imam Malik i šehol Islam Ibn Tejmije i kaže el nečne tu da ime, znači stalna komisija za islamsko misionarstvo danas u Saudijskoj Arabiji, kažu da je to zabranjeno. Kažu da nije dozvoljeno da treba uzeti kamenčiće. Bolje je čovjeku da uzme kamenčiće koji nisu već jedan put bacani, no međutim ako bi čovjek koristio te kamenčiće, njegovo bacanje bi bilo ispravno. Jer ne postoje argument koji brani, no međutim da se iziđe iz ražilaženja, bolje je čovjeku znači da ne koristi one kamenčiće koji su već jedan put korišteni, koji su već jedan put bacani. Kada dođe, znači, hađija tu, Na minu bacit će znači sedam kamenčića. Džemratu lakave. Sedam toga dana. Prvog Bajramskog se baca samo sedam kamenčića. Zbog čega čovjek baca ove kamenčiće? I zbog čega baca sedam kamenčića? Nije nama ispravno da mi govorimo i tražimo razlog zbog čega se to čini. To je tako došlo u šarijatu i čovjek će tako činiti. Broj kamenčića i mudrost toga ne znamo, kao što rezvamo mudrost da akšam namazima tri rekiata, da Saba ima dva, da Jacija ima četiri i tako dalje. Nego, znači, to radimo iz pokornosti Allahu Tebarak barak je otala i onome što nam je naredio. Hadžije će vidjeti da pri bacanju kamenčića ima jedno korito, a u sredini tog korita ima jedan stub veliki. Ima stub, pa kada bacaju kamenčiće, onda pogode taj stub i padne taj kamenčić, znači, u to korito. I obavezno je, znači, da kamenčići padaju u samo korito nije obavezno pogoditi taj stup koji je uspravljen. Jer ako bi čovjek bacio kamenčić i pao kamenčić u korito, a ne bi pogodio stup, bilo bi bacanje ispravno. No međutim, kada bi bacio kamenčić i udario kamenčić u stup i odbio se na stranu i pao mimo korita, ne bi mu bacanje bilo ispravno. Pa je znači obaveza šta? Da kamenčić padne u korito, a nije opće obaveza pogoditi stup. Nego stup je neka orijentacija, znači gdje se bacaju kamenčići. I hađija mora baciti svaki kamenčić pona osob. Ne vrijedi da uzme sedam kamenčića i da ih baci od jedan put. To bi se računalo samo kao jedan kamenčić. Niti vrijedi da dođe do korita kada bi uspio doći blizu korita i da ga stavi u korito. To ne vrijedi. Mora ga baciti. Jer je ovdje bacanje kamenčića. Pa on nije bacio. A ako ga je stavio, onda se to ne računa bacanjem. Jer bacanje kamenčića ima svoju simboliku. Kao što je činio Ibrahim, ale i salam, gađao šeitana, pa čovjek kada stavi kamenčić, nije gađao ništa, nije bacao, nego je znači samo stavio, pa se to ne bi vrednovalo, znači ne bi se to računalo. Kada počne hađija sa bacanjem kamenčića, prekida sa telbijom. Jer tada pri bacanju kamenčića svaki put kada baci izgovori tekbir. I tada ima drugi zikr, pa nema više terbije, tu se znači telbija prekida. Nakon što završi, bacanje tih kamenčića, hađija neće stajati nakon toga pa dobiti, nego će odma znači, krenuti dalje sa tog mjesta. Ovo bacanje kamenčića koje smo spominjali čini se kada? Nakon izlaska sunca. Nakon izlaska sunca, jer je hađija krenuo sa muzdelife kada? Kada? nakon zore i nakon što se je dobro rasvanulo, znači pred sami izlazak sunca, da kažemo, krenuo je sa muzdalife. Pa je došao na minu nakon izlazka sunca i onda će nakon toga bacati ove kamenčiće. Kada završi sa bacanjem kamenčića, sunnet je hađi da zakolje kurban. Da zakolje kurban. Tako je po redoslijedu. Da prvo baci kamenčiće, da zakolje kurban, a potom da obrije ili, ili skrati kos svoje glave. Da obrije ili skrati. A brijanje je bolje. Brijanje je bolje. Što se tiče klanja, tu može sam sobom zaklati, ali danas je to organizirano da imaju posebno klaonice, znači koje to rade, samo se znači uplati taj kurban i to imaju znači ljudi koji su odgovorni koji će to uraditi. I onda biva znači na najadekvatniji način biva taj kurban raspodijeljen među muslimanima. A što se tiče brijanja ili kraćenja, bolje je čovjeku da obrije glavu. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio za one koji su obrijali svoju glavu tri puta, kako bilježi Buhari Muslim. A jedan put za one koji su skratili. Pa da bi ga time pogodila dova koja je tri puta, onda je bolje hađi da obrije, da obrije svoju glavu. I kaže uzvišeni Allah te bareke barake o teala, letedhulunnel mesjidel haram, inša Allah, aminin muhalliqina ruusakum wa mukassirin la takhafun. I vi ćete ući u Al-Mesjidul Haram sigurni ako Bog da obrijani glava i skraćene kose. Pa je Allah te barek od tada spomenuo šta? Brijanje prije kraćenja. Pa je brijanje bolje. Pa je brijanje glave bolje. Neki islamski učinjaci kažu da čovjeku nije dozvoljeno da sam sebe obrije glavu. Jel kažu tada će učiniti nešto što je zabranjeno hađi da čini, jel tako? Oni u ihramima, jel tako? Pa kažu ako sam sebe obrije glavu, učinio je nešto što je zabranjeno. Nego mu mora drugi obrijeti glavu. No, međutim, ispravno je da čovjek može sam sebe obrijeti glavu. Jer ovo obrijanje je šta? Ibadet koga je Allah naredio. Pa bilo da, da ti neko obrije glavu ili da ti sam sebe obriješ glavu, jedno i drugo je ispravno. Što se tiče, bilo da se radi o brijanju ili kraćenju, čini se ovdje jedna velika greška. A to je, pri brijanju manje, ljudi obriju cijelu glavu. Ali kada krati glavu, uzme s jedne strane malo skrati, iz druge malo skrati, iz treće, iz četvrte, iz tako s par mjesta i kaže ja sam potkratio kosu. To je neispravno. Mora se potkratiti cijela kosa. Sva kosa na glavi se mora potkratiti. I ne može se potkratiti samo s jednog mjesta. Jer kraćenje, kada se kaže kraćenje, ko se smatra da se kosa sva skrati, a ne da bude samo sa nekih dijelova glave skraćena kosa. Jer kada bi neko od nas dao svome djetetu 5 dinara i kazao mu idi kod čovjeka neka ti skrati kosu. I on došao i ovaj mu skratio sa 3-4 strane, malo mu uzeo kose i ovaj mu platio. Bili neko od nas bio zadovoljan time? Ne bi, jel mu skratio kos? Nije. On je malo uzeo samo njegove kose. Nije skratio. Pa kako onda kada se krati kosa Allahu te barek utala kao pokornost, kao ibadet? Tada je sigurno Allah preči da mu se to uradi znači na najljepši način, a to je da se znači uzme sa znači kosa cijele, sa cijele glave. Ono me jeliko ne brije. A onaj ko brije mora obrijati cijelu glavu. Jer je haram da se jedan dio glave ostavi neobrijan, a da se drugi obrije. Što se tiče žene, ona ne može brijati glavu. To je njoj zabranjeno da čini. Ona će samo potkratiti. I potkratit će za dužinu jagodice, ovako, prilike neka 2 cm. Uzet će znači svoju pletenicu i samo na kraj pletenice, kolika je pletenica, to će malo odrezati. Ili ako nema pletenica, ima kosu, kolika je kosa, znači samo će to malo potkratiti od kose, znači za dužinu, otprilike 2 cm i neće znači više od toga. U hadisu koga smo spominjali, na početku našeg predavanja u kome je onaj čovjek došao pa pitao poslanika o nekim stvarima, pa mu kazao Allahov poslanik, ako hoćeš ja ću te obavijestiti šta hoćeš da pitaš, a ako hoćeš pitaj sam. Pa je tražio da ga Allahov poslanik obavijesti, stoji, kaže što se tiče kraćenja kose, znači s tvoje glave ili brijanja, tebi kaže za svaku dlaku koja padne sa tvoje glave pripada jedno dobro dijelo i brišati se jedno loše dijelo. A u drugoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svaku dlaku koja padne sa tvoje glave biće ti svjetlo na sudnjem danu. Svaka dlaka koja padne sa glave. Pa je sigurno bolje čovjeku da obrije glavu jer tada dužina dlaka bivaju bio znači ta dužina biva veća pa će imati znači veće svjetlo na sudnjem danu kod Allaha te barake taala. Nakon što hađija baci kamenčiće i nakon što zakolje kurban i obrije glavu, njemu je dozvoljeno sve da čini, to mu je bilo zabranjeno činiti u vrijeme dok je imao i hrame, osim njegove supruge žene. Samo njoj ne smije prilaziti, ne smije sa njom znači imati pred, ne smije sa njom znači naslađivati sa njenim tijelom i činiti sve ono što ga znači približava njegovoj supruzi. To ne smije činiti, znači sa ženom ništa. A drugo mu je sve dozvoljeno da koristi miris, da obuče svoju odjeću normalno koja je šivena i slično tome. Znači ono što smo govorili da mu je već bilo zabranjeno. Spor se vodi kod islamskih učenjaka, je li mu dozvoljeno, da li mu je dozvoljeno da se oženi u tom periodu, u tom vremenu, da se čovjek oženi. Jedan dio uleme brani, a šeholi sami Ibn Taymije i neki drugi učenjaci su dozvolili da može i da se oženi. Jer kažu, ženitba nije prilaženje ženi. Znači, ne se imati samo odnos sa ženom i ne smije se slađivati ovaj sa njenim tijelom, a drugom mu je dozvoljeno, pa mu je kažu dozvoljeno i da se oženi. U svakom slučaju tu je se znači vodi spor među islamskim učenjacima. Dakle, sunet je kad dođe na minu, da prvo baci kamenčiće, da zakolje kurban, da potom obrije svoju glavu ili skrati, a bolje mu je da obrije, i nakon toga kada to završi, onda hađija ide u Meku da obavi tavaful i faba. Da obavi onaj glavni tavaf ili tawaful hađ, ili tawaful fard, ili tawaful rukn, zovu ga na raznim imenima. Mora se ići. I to je tavaf bez koga ne vrijedi hađ. Tavaf bez koga ne vrijedi hađ koji se mora obaviti. Ako ga hađija ne bi obavio i otišao u svojoj kući, morao bi se vratiti da ga obavi. Jer mu hađ ne vrijedi bez tog, bez tog tavapa. No međutim, ako čovjek učini od ove četiri stvari, basanja kamenčića, klanja kurbana, brijanja glave i tavafa. Ako učini jednu stvar prije druge, nema smetnje. Nema smetnje da promijeni redosled. Redosled je znači bacanje kamenčića, klanje kurbana, brijanje, pa tava. No međutim, ako bi čovjek prvo obrio glavu, obrio svoju glavu, pa onda tavafio, pa zaklao kurban, pa bacio kamenčiće, isto ne bi smetalo. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitan kako bilježe Buhari i Muslim toga dana, Allahov poslanici kaže ja sam uradio to prije toga, a to sam prije toga govorio je if'al wala haraj. If'al wala haraj. Čini nema smetnje, čini nema smetnje može. Pa je ovdje došao gla, naredbeni oblik čini if'al radi, ne smeta. Pa je ovo pa ovo vredi za nas. Da je samo rekao tome ashabu nema smetnje, možda bi neko kazao to je vredilo samo za toga ashaba. Nego je došao naredbeni oblik čini, radi, nema smetnje. Pa znači to vredi i za nas. Ali onaj ko bi mogao da ide ovim redosledom, možda bi, možda bi bilo bolje. Jer je tako činio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Jedino, kažu učenjaci, imami četiri pravne škole, da ne bi čovjek trebao da tavafi prije, da čini sa'i prije tavafa. Govorili smo ove četiri stvari može mijeniti redoslijedno. Međutim, ako bi došao u Meku, jer koja je mu temetija, ko obavlja hač temetua, on će činiti jeli, sa'i nakon tavafa. Pa ako bi učinio saj prije tavafa, kažu, većina islamskih učenjaka kažu da to nije ispravno. Pa je bolje čovjeku to da ne čini i ne treba to učiniti, no međutim što se tiče one četiri stvari, ako uči nešto prije nečega, da ne smeta, inša Allahu Teala. Kada dođe hađija u Meku, obavit će znači taj tavaf ali fada, on se obavlja na isti način kao što se obavlja onaj tavaf koga smo spominjali prije toga isti šartovi, isti uvjet, isti način obavljanja tavafa. A to je znači kruženje oko Kabe, onih sedam, oni sedam krugova. Jedino što neće činiti onaj reml, niti redbiva. Neće znači ubrzano hodati, niti će otkrivati svoje desno, desno rame. To se znači čini samo kod onoga prvog tavafa, tavafa u dumu. Nakon toga više to neće činiti. Ovim bi znači hađija uradio većinu propisa koje treba da učini na prvi dan Bajrama. Znači da baci kamenčiće, da obrije glavu, da, ili da zakulje kurban, da obrije glavu, da tavapi. To su znači četiri osnovne stvari koje će raditi. Nakon toga ide na saji, čemu ćemo inša Allah govoriti narednog puta, to jeste sutra. I uz Allahovu pomoć završćemo onda sutra, ko Bog da propise hađa, Ukratko, ovo što smo spominjali bilo je bez spominjanja posebnih mišljenja i razilaženja među islamskim učenjacima, nego samo onako znači da se znaju osnovne teze o hađu i o propisima, znači o propisima hađa. Pa ćemo inšalvo htjela nastaviti u sutrašnjem predavanju da dovršimo ono što se još veže za obavljanje, znači saija. Govorit ćemo nešto ukratko o vodi zemzem i njenoj vrijednosti, da vidite kakvo je Allah tabarak tala dao blagodat stanovnicama Mekije, a muslimanima općenito, a njima stanovnicama Mekije ili posebno. Spominjat ćemo dane one tešrika i bacanje kamenčića, način kako se bacaju kamenčići, koliko se kamenčića bacaju, šta čovjek čini nakon bacanja kamenčića, dolazak onda u Meku i tavafu ili fada koji se čini, taj op, tavafu ili voda, taj oprasni tavaf koji se čini i time bi onda bili, inša Allah, harski obredi privedeni kraju. Allahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء